sal nie die rampe sien wat ek oor hierdie plek gaan bring nie. Hulle het hierdie boodskap aan die koning gebring. Die koning het al die leiers van Jeda en Jerusalem opgeroep. Hij het opgegaan na die tempel van die Heere saam met al die inwoners van Jeda en Jerusalem, die priesters en die leviete, al die mensen, groot en klein. Daar het die koning vir hulle die hele boek van die verbond voorgelees wat in die Heerese tempel gekry is. Die koning het by die pilaar, sy plek van gezag, gaan staan in die verbond in die teenwoordigheid van die Heere hernie. Hij het een verbond met die Heere gesluit en onderneem om sy opdrachte, hy sê in voorskrifte met hart en siel te gehoorzaam dier die bepalings van die verbond na te kom soos dit in die boekrol geskryf is. Hij het geëist dat elkeen in Jerusalem en Benjamin hulle ook daartoe verbind. Die inwoners van Jerusalem het so gedoen dier hulle verbond met God, die God van hulle voorhouders, te hernie. Daarna het Josia al die afschuwelijke afgoede uit die hele land van Israël verwijder en elkeen wat daar in Jerusalem bij hen was, verplig om die Heere hulle God te dien. Gedurende die rest van zijn leven het hulle nie afgewijk van die eisen van die Heere die God van hulle voorouders niet.